เสลสูตรทูเสละมีในสมัยหนึ่ง ที่พระผู้มีพระภาคเสด็จเที่ยวจาริกไป ในอังคุตระประชนบท พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ ประมาณ 1,250รูป เสด็จถึงนิคมของชาวอังคุตราปะ ชื่อว่าอาปะนะ On one occasion, the blessed one was wandering in the country of Anguttara Panas, with a large sangha of bhikkhus, with twelve hundred and fifty bhikkhus, and eventually he arrived at a town of Anguttara Pana named Apana. ชลินชื่อเกณยะได้สดับข่าวว่า เสด็จออกบวชจากสากยตระกูล เที่ยวเสด็จไปในอังคุตรชนบท พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ประมาณ 1,250 รูป ถึงอาปนานิคมแล้ว ก็กิติศัพท์ อันงามของพระโคดมพระองค์นั้นขจรไปแล้วอย่างนี้ว่า แม้พระเหตุอย่างนี้อย่างนี้ พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะ เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษ ที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งไปกว่า เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรม เป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรม ออกสั่งสอนสัตว์ พระองค์ทรงทำโลกนี้ พร้อมทั้งเทวโลกมรโลก ปรมโลก ให้แจ้งชัดด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้ว ทรงสอนหมู่สัตว์ พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ ให้รู้ตาม ทรงแสดงธรรมอันงดงามในเบื้องต้น งดงามในท่ามกลาง งดงามในที่สุด ทรงประกาศพรหมจรรย์ พร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะ ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง ก็การได้เห็นพระอรหันต์ทั้งหลายเห็นป่านั้นย่อมเป็นความดีแล The m a t e d h a r a ascetic Geniya heard the recluse Gautama, the son of the s a k y a n who went forth from a s a k y a n clan, has been wandering to the country of Anguttara Panas with a large sangha of pickles with 1250 bhikkhus, and he has come to Apana. Now, a good report of Master Gotama has been spread to this effect. The blessed one is accomplished, fully enlightened, perfect in true knowledge and conduct, sublime, nor of the world's incomparable leaders of person to be tamed, teacher of gods and humans, enlightened, blessed. He declares this world with its gods, its Mara, and its Brahmas, this generation with its recluses and Brahmins, with its prince and its people, which he has himself realized with direct knowledge he teaches the Dhamma, that good in the beginning, good in the middle, and good in the end, with the right meaning and phrasing, and he reveals a holy life that is utterly perfect and pure. Now, it is good to see such arahants. ครั้งนั้น ถึงที่ประทับ ได้ปราศัยพอเป็นที่ให้ระลึกถึงกันได้แล้ว จึงนั่งลงนะที่ส่วนควรก้างหนึ่ง ครั้นแล้วพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้เกณยสลิน เห็นแจ้ง ให้สมาทาน ให้อาถานร่าเริง ด้วยธรรมิกถา Then the meditator ascetic Kenya went to the blessed one and exchanged greetings with him. And when this courteous and amiable talk was finished, he sat down at one side. The blessed one, instructed, urged, roused, and gladdening him with a talk on the Dhamma. ลำดับนั้นแลเกียรติยชลินอันพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้เห็น Samatan. อาหารร่าเริงด้วยธรรมิกถาแล้ว ก็ได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่า ขอท่านพระโคดมผู้เจริญ พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ไปรับพัตหารเช้าของข้าพระองค์ในวันพรุ่งนี้เถิด เมื่อเกียรติยศรินกราบทูลอย่างนี้แล้ว พระผู้มีพระภาคได้ ตรัสอย่างนี้ว่า ดูก่อนเกียรติยะภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่มีภิกษุประมาณ 1,250 รูป และท่านก็เลื่อมใสในสักพราหมณ์ทั้งหลาย แม้ครั้งที่สอง เกเนียสลินก็กราบทูลอย่างเดียวกันกับครั้งแรก แม้ครั้งที่สองพระผู้มีพระภาค ก็ตรัสอย่างเดียวกันกับครั้งแรก ในครั้งที่สามเกียนียชรินก็ได้กราบทูลนิมนต์พระผู้มีพระภาคเจ้าอีก แม้ครั้งที่สามเกียนียชรินได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระคุณผู้เจริญภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่มีภิกษุประมาณ 1,250 รูป และข้าพระองค์เลื่อมใสในพรามทั้งหลายก็จริง ถึงกระนั้นขอท่านพระโคดมผู้เจริญพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์โปรดทรงรับพัตหารของข้าพระองค์ในบันรุ่งขึ้นเถิด ในที่นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงรับโดยดุษฎียภาพ Then having been instructed urged, aroused, and gladdened by the blessed one with a talk on the Dhamma. The matted hair ascetic, Kenya, said to the blessed one, "Let Master Gotama, together with a sangha of bhikkhus, consent to accept tomorrow's meal from me." When this was said, the blessed one told him, "The sangha of bhikkhus is large Genia, consisting of twelve hundred and fifty pickles, and you place full confidence in the Brahmins. A second time, the meditator ascetic Genia said to the blessed one, although the sangha of pickles is large, Masagatama, consisting of twelve hundred and fifty pickles, and although I place full confidence in the Brahmin. Still, let Master Gotama, together with the Sangha of Bhikkhus, consent to accept tomorrow's meal from me. A second time, the blessed one told him, as the first time. Then the third time, Mattatera ascetic Kenya said to the blessed one, as same as the second time. A third time, the Mattatera ascetic Kenya said to the Blessed One, Although the Sangha is large, Master Gotama, consisting of twelve hundred and fifty pickles, and although I placed full confidence in the Brahmins, still let Master Gotama, together with Sanghas of pickles, consent to accept tomorrow's meal from me. Then the Blessed One consented in silence. ก็ครั้งนั้นแหลเกณยชลิน ทราบว่าพระผู้มีพระภาคทรงรับอาราธนาแล้ว จึงลุกขึ้นจากที่นั่ง เข้าไปยังอาสมของตน แล้วเรียกมิตรอมาต ญาติสายโลหิตมาบอกว่า ท่านผู้เจริญ ขอมิตรอมาตและญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงฟัง ข้าพเจ้านิมนต์พระสมณโคดม พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์มาฉันพัฒหารในวันพรุ่งนี้ ขอท่านทั้งหลายพึงทำความขวนขวายด้วยกำลังกายเพื่อข้าพเจ้าด้วยเถิด มิตรอมาตและญาติสายฤลธิเหล่านั้น รับคำของเกณียสนิทแล้ว บางพวกขุดเตา บางพวกผ่าฟืน บางพวกล้างภาชนะ บางพวกตั้งหม้อน้ำ บางพวกปูลาดอาสนะ ส่วนเกณียสลินจัดแจงโรงปรำด้วยตนเอง Then knowing that the blessed one had consented, the meditative ascetic Kenya rose from his seat and went to his own hermitage, where he addressed his friends and companions, his kinsmen and relatives, thus: "Hear me, sirs, my friends and companions, my kinsmen and relatives. The recluse Gautama has been invited by me for tomorrow's meal, together with the sangha of pickles. Make the necessary purchases and preparation for me. Yes, sir, they reply. And some dug out ovens, some chopped wood, some washed dishes, some set out water jugs, some prepared seeds, while the matted hair ascetic g e n y a himself set up a pavilion ก็ในสมัยนั้นแล มีพรามชื่อเสละ อาศัยอยู่ในอาปนานิคม เป็นผู้รู้จบไตรเพศ พร้อมทั้งคำพีนิมัตุและคำพีเกตุกะ พร้อมทั้งประเภทอักษร มีคำพีอิติหาสะเป็นที่าเข้าใจตัวบทเข้าใจไวยากรณ์ ชำนาญในคำปีโลกยตนะ และตำราตำนายมหาปุริสัลักษณะ สอนมนให้มานพสามร้อยคน ก็สมัยนั้นเกนิยสลินเลื่อมใสในเสรพราม ครั้งนั้นเสรพราม แวดล้อมด้วยมานพสามร้อยคน เดินเที่ยวไปมาเป็นการพักผ่อน ได้เข้าไปทางอาสมของเกนิยสลิน Now on that occasion the Brahmin Sela, was staying at Apana. He was a master of the three Vedas, with their vocabularies, liturgy, phonology, and etymology, and the histories as a fifth, skilled in philology and grammar. He was fully versed in natural philosophy and in the marks of a great man and was teaching the recitation to the hymns of 300 Brahmin students. At the time, the Metatara ascetic Geniya had placed full confidence in the Brahmin Sela. Then the Brahmin Sela, while walking and wandering to exercise, attended by his 300 Brahmin students, came to the m a d h t e r a ascetic Genius hermitage เซลพรามได้เห็นชนทั้งหลายกำลังช่วยเกณียชลินทำงาน บางพวกขุดเตา บางพวกผ่าฟืน บางพวกล้างภาชนะ บางพวกตั้งหม้อน้ำ บางพวกปูล่าอาสนะ ส่วนเกณียชลินก็กำลังจัดแจงโรงปรำด้วยตนเอง ครั้นแล้วจึงได้ถามเกณียชลินว่า ท่านเกณิยะจะมีอาบาะมงคล หรือวิวาหมงคล หรือจับบูชามหายัน หรือท่านทูลอัญเชิญพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพพระเจ้าแผ่นดินมคต พร้อมด้วยพลนิกาย มาสวยพระกายาหารในวันพรุ่งนี้หรือ There are Brahmin Sela saw some men digging out ovens, some chopping wood, some washing dishes, some setting up a water pot, some preparing seeds, while the Mediterranean ascetic Kenya himself was preparing the pavilion. When he saw this, he asked the Mediterranean ascetic Kenya, "What is this? Is Master Kenya to hold a marriage or a giving of marriage, or is there some great sacrifice?" all has King Seniya Bimbisara of Maganda been invited with a large retinue for tomorrow's meal ในที่นั้นเกนียชลินได้ตอบว่าข้าแต่ท่านเสละข้าพเจ้าไม่ได้มีงานอาวามงคล หรือวิวาหมงคล หรือไม่ได้ทูลเชิญพระเจ้าพิมพิสาร ราชาแห่งแคว้นมคต พร้อมด้วยเหล่ากองพลทั้งหลาย มาเสวยพระกยาหารในวันพรุ่งนี้หรอก แต่ข้าพเจ้าจะบูชามหายัน คือมีพระสมณโคดมสากยบุตร เสด็จออกผนวดจากสากยตระกูล ได้เสด็จจาริกมาสู่อังคุตรชนบทพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ประมาณ 1,250 รูป ก็กิติศัพท์อันงามของพระโคดมนั้นกระจยกระจายไปแล้วอย่างนี้ว่า เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้ชอบเอง ก็ข้าพเจ้า ทูลนิมนต์เพื่อถวายพระตาหารในวันพรุ่งนี้ พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ Then the Mandatara ascetic Geniya replied, I will not holding a marriage or a giving in marriage, Master Sela, nor has the king Seniya Bimbisara of Maganda been invited with a large retinue for tomorrow's meal, but I am planning a great sacrifice. The recluse Gautama, the son of the Sakyan, who went forth from a Sakyan clan, has been wandering in the country of Anguttara Banas with a large sangha of bhikkhus, with twelve hundred and fifty bhikkhus, and has come to Abna. Now, good report of Master Gautama has been spread to this effect, that the blessed one is accomplished, fully enlightened, and perfect in true knowledge and conduct, and he is enlightened Buddha. Blessed, he has been invited by me for tomorrow meal, together with the sangha of pickles. ในที่นั้นเสรพราม ได้กล่าวกับเกณยศรินว่า ท่านกล่าวว่าพุทโธอย่างนั้นหรือ ถูกแล้วท่านเสระข้าพเจ้ากล่าวว่าพุทโธ เกณียะท่านกล่าวว่าพุทโธอย่างนั้นหรือ ถูกแล้วท่านเสระข้าพเจ้ากล่าวว่าพุทโธ At that moment the Sela Brahmin said to the Kenya Did you say Buddha Kenya Yes Buddha Master Sela Did you say Buddha Kenya I say Buddha เสระครั้นนั้นแล เสรพราม ได้มีความคิดว่า แม้แต่เสียงว่าพุทโธนี่แล ก็ยากที่สัตว์จะพึงได้ในโลก ก็มหาปุริสาลักษณะ 32 ประการ อันมาแล้วในมนของเราทั้งหลาย ที่พระมหาบุรุษประกอบแล้วย่อมมีกติเป็นสองเท่านั้น ไม่เป็นอย่างอื่น คือถ้าอยู่ครองเรือน จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ เป็นธรรมราชา เป็นใหญ่ในแผ่นดิน มีมหาสมุทรทั้งสี่เป็นขอบเขตส่งชนะราบคาบ มีอาณาจักรมั่นคง สมบูรณ์ด้วยแก้จิตประการ คือจากแก้ว ช้างแก้ว ม้าแก้ว มณีแก้ว นางแก้วพระบดีแก้ว และปรินายกแก้ว พระองค์มีพระราชโอรสมากกว่าพันล้วนกล้าหาญมีรูปทรงสมเป็นวีรกษัตริย์ สามารถย่ำยีเสนาของข้าศึกได้ พระองค์ทรงชนะได้โดยธรรม ทรงไม่ได้ต้องใช้อาทยา หรือไม่ต้องใช้ศาสตรา ทรงครอบครองแผ่นดินที่มีมหาสมุทรเป็นขอบเขต ถ้าเสด็จออกบวชเป็นบรรพชิต จะได้เป็นพระอรหันตะ สัมมาสัมพุทธเจ้า มีโครงคือกิเลส อันเปิดแล้วในโลก Then it occurred to the Brahmin s e l a even this sound Buddha is hard to come across in this world. Now, the thirty-two marks of a great man have been handed down to our hymns, and the great man who is endowed with them has only two possible destinies, no other. If he lives a home life, he becomes a wheel-turning monarch a righteous king who rules by the Dhamma, master of the four quarters, all victorious, who has stabilized his country and possesses the seven treasures. He has these seven treasures: the wheel treasure, the elephant treasure, the horse treasure, the jewel treasure, the woman treasure, the steward treasure, and the counselor's treasure, as the seventh. His children, who exceed a thousand, are brave and heroic, and crush the armies of others over this earth, bounded by the ocean. He rules without a rod, without a weapon, by means of the Dhamma. But if he goes forth from the home life into homelessness, he becomes an accomplished one, a fully enlightened one, who draw aside the veil of the world. ในที่นั้นเสรพรามได้ถามเกณยสลินว่า ดูก่อนท่านเกณยะ ก็ท่านพระโคดมอรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น เดี๋ยวนี้ประทับอยู่ที่ไหน เมื่อเสรพรามถามอย่างนี้แล้ว เกณยสลิน ยกแขนขวาชี้ขึ้นบอกเสลพราม ท่านเสละ ท่านพระโคดมพระองค์นั้นเดี๋ยวนี้ ประทับอยู่ที่ราวป่าอันเกี่ยวนั้น Then the Brahmin Sela said to the k e n i y a My good friend k e n i y a where is Master Gautama, the accomplished one, the fully enlightened one, now living? When this was said, the meditator ascetic k e n y a extended his right arm and said, "There, where the green line of the groves is, m a s r s e l a ลำดับนั้นเซรปรามพร้อมด้วยมานพสามร้อยคน ได้เดินเข้าไปทางที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ประทับอยู่ แล้วได้บอกมานพเหล่านั้นว่า ท่านทั้งหลายจงเงียบเสียง จงเว้นระยะให้ห่างกัน ย่างเท้าหนึ่งเดินมา ท่านทั้งหลายจงเป็นเหมือนราชสีตัวเดียวเที่ยวไปทุกเมื่อ และเมื่อข้าพเจ้ากำลังเจรจากับท่านพระสมณโคดม ท่านทั้งหลายจงอย่าพูดสอดขึ้นในระหว่าง ขอจงรอคอยให้จบถ้อยคำของเรา Then the Brahmin Sela went with the 300 Brahmin students to the Blessed One. He addressed the Brahmin students thus Come quietly, tread carefully, for these blessed ones are difficult to approach, like lions that wander alone. When I am speaking with the recluse Gautama, do not break in and interrupt me, but wait until our talk is finished. ลำดับนั้นเทระพรามได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ได้สนทนาปราศัย พอเป็นที่ระลึกถึงกันได้แล้ว ก็นั่งลงนะที่ควรข้างหนึ่งครั้นแล้วได้พิจารณาดู มหาปุริสลักษณะ32ประการ ในพระวรากายของพระผู้มีพระภาค ได้เห็นมหาปุริสลักษณะ32ประการ ในกายของพระผู้มีพระภาคโดยมาก เว้นอยู่สองประการ คือคุยหาฐาน อันซ่อนอยู่ในฝัก และมีชิวหาใหญ่ ก็ยังเคลือบแกลงสงสัย ไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสในมหาปุริสลักษณะสองประการนั้น Then the Brahmin Sela went to the blessed one and exchanged greetings with him. When this courteous and amiable talk was finished, he sat down at one side and looked for the thirty-two marks of a great man, on the blessed one's body. He saw more or less the thirty-two marks of a great man on the blessed one's body, except two. He was doubtful and uncertain about two of the marks, and he could not decide and make up his mind about them, about the male organ being enclosed in the self, and about the largeness of the tongue ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคได้มีดำริว่า เสรพรามนี้เห็นมหาปุริสลักษณะ 32 ประการของเราโดยมาก เว้นอยู่สองประการ คือมีอวัยวะในที่ลับซ่อนอยู่ในผัก และมีลิ้นใหญ่และยาวเพียงพอ จึงเครือบแคลงสงสัย ไม่น้อมใจเชื่อ ไม่เลื่อมใสใน มหาปุริสลักษณะสองประการนี้ ก็ในลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคจึงบรรดาอิทาพิสังขาร ให้เสลบราม ได้เห็นคุยหาฐาน อันซ่อนอยู่ในฝัก และส่งแลบลิ้น สอดเข้าช่องหูทั้งสอง กลับไปกลับมา สอดเข้าทางจมูกทั้งสอง กลับไปกลับมา ทรงแผ่ปิดทั่วหน้าผาก Then it occurred to the blessed one that this Brahmin Sela sees the thirty-two marks of a great man on me, except two. He is doubtful and uncertain about the two marks, and he cannot decide and make up his mind about them, about the male organ being enclosed in the shelf, and about the largeness of the tongue. Then the blessed one worked such a feat of supernormal power that the Brahmin Sela saw the blessed one's male organ was enclosed in the shelf. Next, the blessed one extruded his tongue, and he repeatedly touched both ear holes and both nostrils, and he covered the whole of his forehead with his tongue ก็ครั้นแลเซรพรามได้มีความดำริว่า พระสมณโคดม ทรงประกอบด้วยมหาปุริสะ32 ประการ บริบูรณ์ไม่บกพร่อง แต่เรายังไม่ทราบชัดว่า พระองค์เป็นพระพุทธเจ้าหรือไม่ และเราได้สดับเรื่องนี้มา แต่สำนักปรามทั้งหลาย ซึ่งเป็นผู้แก่ผู้เฒ่า เป็นผู้ใหญ่เป็นอาจารย์ และปรมาจารย์กล่าวกันว่า ท่านที่เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย ย่อมแสดงพระองค์ให้ปรากฏ ในเมื่อผู้ใดผู้หนึ่งกล่าวพระคุณของพระองค์ อย่ากระนั้นเลย เราพึงชมเชยพระโคดม เฉพาะพระพักด้วยคาถาอันสมควรเถิด Then the Brahmin Sela thought This recluse Gautama is endowed with the thirty-two marks of a great man. They are complete, not incomplete. But I do not know whether he is a Buddha or not. However, I have heard from elder-aged Brahmins who speak accordingly to the lineage of teachers that those who are the accomplished ones fully enlightened one, reveal themselves as such when their praise is spoken. Suppose extolled the recluse g u t a m a to his face with fitting stanza. ในลำดับนั้นแลเซรพรามได้ชมเชยพระผู้มีพระภาคเฉพาะพระพักด้วยคาถาอันสมควรว่าพระผู้มีพระภาคทรงมีพระกายบริบูรณ์ มีพระรัศมีรุ่งเรืองงาม มีพระชาติดี ผู้ได้เห็นแม้นานก็ไม่รู้อิ่ม มีพระชวีวันดังทองคำมีพระทาตะขาวสะอาด มีพระวิริยภาพ มหาปุริสลักษณะ อันเป็นเครื่องแตกต่างจากสามัญชน มีอยู่ในพระกายของพระองค์ ผู้เป็นนรสุชาติครบถ้วน พระองค์มีพระเนตรผ่องใส มีพระพักงาม มีพระกายตรงดังกายพรม มีสง่าในท่ามกลางหมู่สมณะ เหมือนพระอาทิตย์ไพโรจฉะนั้น พระองค์เป็นภิกษุงามน่าชม มีพระตจะดังไล้ทาด้วยทองคำพระองค์มีคุณสมบัติอันสูงสุดอย่างนี้ จะต้องการอะไรด้วยความเป็นสมณะเ พระองค์ควรจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ประเสริฐเป็นใหญ่ในแผ่นดินมีมหาสมุทรทั้งสี่เป็นขอบเขต ทรงชนะวิเศษ เป็นใหญ่ในจมูทวีปกษัตริย์ทั้งหลาย ผู้เป็นพระราชามหาศาลทรงเป็นผู้ติดตามพระองค์ ข้าแต่พระโคดม ขอเชิญพระองค์ทรงครองราชสมบัติ เป็นราชาธิราช จอมมนุษย์เถิด Then Sela Brahmin extolled the blessed one to his face with fitting stanzas. O perfect in body, well favoured, well fashioned, and lovely to behold. O blessed one, golden in your color, and white your teeth you are strong. The features are seen one and all that distinguish a man as well born. They are all to be found on your body. These marks that reveal a great man, with eyes clear, with countenance bright, majestic, erect as a frame, in the midst of the body of recluses. You shine like like the blazing sun, a piku so lovely to look on, with skin of so golden a sheen, the beauty so rare. Why should you be content with the life of a recluse? You are fit to be a king, a lord of chariots a monarch who makes the wheel turn, a victor of all the four quarters, the lord of the Jambu Devipa Grove, with warrior and great prince, all devoted to your service. O Gautama, you should reign as ruler of men, king above all kings. ในที่นั้น พระผู้มีพระภาค ได้ตรัสตอบด้วยคำที่ผูกเป็นกถาว่า ดูก่อนเสลพราม เราเป็นพระราชา เป็นพระราชาโดยธรรม ไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่า เราประกาศธรรมจักอันเป็นจักที่ใครๆ ประกาศไม่ได้ I already a king, O Sela. The b l a z e one replied. I am supreme king of the Dhamma. By means of the Dhamma, I turn the wheel, the wheel that none can stop. ข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญ พระองค์ทรงปฏิญญาว่าเป็นสัมมาสัมพุทธะ และตรัสว่าเป็นธรรมราชา ไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่า ทรงประกาศธรรมจักดังนี้ ใครหนอเป็นเสนาบดีของพระองค์ เป็นสาวก ผู้อำนวยการของพระศาสดา ใครหนอประกาศธรรมจักตามที่พระองค์ทรงประกาศนี้ได้แล้ว You claim full enlightenment the Brahmin Sela said You tell me O Gautama I am supreme king of the Dhamma By means of the Dhamma I turn the wheel Who is your general that disciplined who follows the master's own way. Who is it who helps you to turn the wheel of Dhamma set in motion by you? เสละธรรมจากอันไม่มีจากอื่นยิ่งกว่า เป็นจากที่เราประกาศแล้ว สารีบุตรผู้เกิดตามตถาคต ย่อมประกาศตามได้ ดูก่อนพราหมณ์ สิ่งที่ควรรู้ยิ่ง เรารู้ยิ่งแล้ว สิ่งที่ควรเจริญ เราเจริญแล้ว สิ่งที่ควรละ เราละได้แล้ว เพราะฉะนั้นเราจึงเป็นพระพุทธเจ้าดูก่อนพรามท่านจงกำจัดความสงสัยในเราเสีย จงน้อมใจเชื่อเถิด การได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายเนืองๆงเป็นการยาก ความปรากฏแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายหนึ่งเนืองเป็นการหาได้ยากในโลกแล ดูก่อนพรามเราเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้เชื่อลูกศร ไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่า เป็นผู้ประเสริฐไม่มีใครเปรียบ ย่ำยีเสียซึ่งมารและเสนาแห่งมารทำข้าศึกทั้งปวงให้อยู่ในอำนาจ ไม่มีภัยแต่ที่ไหนๆบันเทิงใจอยู่ The wheel set in motion by me, the blessed one replied. That same supreme will of Dhamma, Sariputta, the Tathagata's son, helps me in turning the wheel. What must be known is directly known. What must be developed has been developed. What must be abandoned has been abandoned. Therefore, Brahmin, I am a Buddha. So put away all your doubts about me, and red resolution take their place. For it is always hard to gain sight of the enlightened ones. I am the one whose presence in the world is very rarely come upon. I am the fully enlightened one. I, O Brahmin, am the supreme physician. I am the holy one, without an equal. Who has crushed all Mara's teeming orders, having defeated all my enemies? I rejoice free from fear ในที่นั้นเจรบรามได้กล่าวกับมานพทั้งหลายว่า ดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลาย ขอท่านทั้งหลายจงใคร่ครวนธรรมานี้ ตามที่พระผู้มีพระภาค ผู้มีจักสุตรัสอยู่ พระผู้มีพระภาค เป็นผู้เชื่อดลูกศรเป็นพระมหาวีระดังราชสีบรรลืออยู่ในป่าฉะนั้น ใครเล่าแม้เกิดในสกุลต่ำ ได้เห็นพระผู้มีพระภาคผู้ประเสริฐ ไม่มีใครเทียบ ทรงย่ำยีเสียซึ่งมารและเสนามารจะไม่พึงเลื่อมใส ผู้ใดปรารถนาเชิญผู้นั้นตามเรา ส่วนผู้ใดไม่ปรารถนา เชิญผู้นั้นอยู่เถิดเราจะบวชในสำนักพระผู้มีพระภาค ผู้มีพระปัญญาอันประเสริฐนี้ ในที่นั้นมานพได้กล่าวกับท่านเสลปราบว่า ถ้าท่านผู้เจริญชอบใจคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้ แม้ข้าพเจ้าทั้งหลายก็จะบวชในสำนักของพระผู้มีพระภาค ผู้มีปัญญาอันประเสริฐ ดังนี้ or sirs, hear this, hear what he says. The man of vision, the physician, the mighty hero who roars like a lion in the forest, who even though of outcast birth, who not believe him when he saw that he is the Holy One without an equal, who has crushed all Mara's teeming hordes. Now let him follow me, who wants, and who wants not, let him depart, for I go forth under him, the man of lofty wisdom. O sir, if you now approve the teaching of the enlightened one, we too will go forth under him, this man of lofty wisdom. ในที่นั้นพรามทั้งสามร้อยคนนั้น ก็พากันประนอมอัญชลี ทูลขอเป็นประชา ในสำนักของพระผู้มีพระภาค ในที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่า พระมจารย์อันเรากล่าวดีแล้ว อันผู้ปฏิบัติจะบึงเห็นเองไม่ประกอบด้วยการ เป็นเหตุทำให้บรรพชาของผู้ไม่ประมาทศึกษาอยู่ไม่เป็นโมฆะเสรปรามพร้อมทั้งบริษัทได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคแล้ว There are 300 Brahmins here who will uplift the t e n t s i n b r o a d O man, we live the holy life under you, O blessed one. Then the Buddha replied, The holy life is well proclaimed, O Sela, to be seen here and not delayed. One who trains with diligence will find a fruitful going forth. Then the Brahmin Sela and his assembly received the going forth under the b l a z e one and they received the full admission ครั้นนั้นแหลเกณยชลิน้วยได้จัดแจงอาหารและโภชนะอย่างประณีตในอาสมของตน ตลอดราตรีนั้นแล้ว ใช้ให้คนไปกราบทูลเวลาพัด กับพระผู้มีพระภาคว่า ถึงเวลาแล้ว พระทหารสำเร็จแล้ว ในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองสบงถือบาตรจีวร เสด็จไปยังอาสมของเกณยชลิน ประทับนั่งบนอาสนะที่เขาจัดไว้ถวาย พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ เกณยชลินได้ ประเกณภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้อิ่มหนำเพียงพอด้วยอาหารและโภชนะอันประณีตด้วยมือของตน เมื่อพระผู้มีพระภาคเสวยเสร็จแล้วจึงได้กล่าวอนุโมทนาคาถา กับเกณยชลินอย่างนี้ว่า ยันทั้งหลายมีการบูชาไฟเป็นประมุขคำพีสาริติศาสตร์เป็นประมุขแห่งัำบีฉัน พระราชาเป็นประมุขของมนุษย์ทั้งหลาย สาครเป็นประมุขแห่งแม่น้ำทั้งหลาย ดวงจันทร์เป็นประมุขของดวงดาวทั้งหลาย ดวงอาทิตย์เป็นประมุขของความร้อน พระสงฆ์เป็นประมุขของผู้หวังบูชาอยู่ เมื่อพระผู้มีพระภาค ตรัสอนุโมกตานี้แล้ว ก็เสด็จลุกจากอาสนะหลีกไป Then when the night had ended the matted hair ascetic Genya had good food of various kinds prepared in his own hermitage and had the time announced to the blessed one it is time the meal is ready then it being morning The blessed one dressed, and taking his bowl and outer robe, he went with the sangha of pickles to the hermitage of the meditative ascetic Kenya, and sat down on the seat made ready. Then, with his own hands, the meditative ascetic Kenya served and satisfied the sangha of pickles, headed by the Buddha with various kinds of good food. When the blessed one has eaten and had put his bowl aside, the matter seated Siddhikaniya took a lower seat, sat down one side. Thereupon the blessed one gave him his blessing with these stanzas. Burnt offering are the glory of fires. Savitri, the goddess of Vedic hymns, glory of human beings, a king, glory of flowing rivers, the sea. The moon is the glory of the stars. The sun is the glory of all that shine. Merit is the glory of all who aspire. The sangha, the glory of those who give. when the blessed one has given his blessing with these stanzas, he rose from his seat and departed. ก็ในครั้งนั้น ท่านพระเสระพร้อมด้วยเหล่าบริษัททั้งสามร้อยลีกออกจากหมู่เป็นผู้ไม่ประมาท มีความเปลี่ยนมีใจเด็ดเดี่ยว ไม่นานนักก็ได้กระทำที่สุด แห่งพรหมจรรย์อันยอดเยี่ยม ที่กลุ่มบุตรทั้งหลาย ผู้ออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนโดยชอบต้องการนั้น ด้วยปัญญายิ่งเอง ในปัจจุบันนี้ เข้าถึงแล้วแลอยู่ รู้ชันว่าการเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่ต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกก็ท่านพระเสละ พร้ามทั้งบริษัทได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในจำนวนพระอรหันต์ทั้งหลายในโลก Then not long after their full admission, dwelling alone, withdrawn, diligent, ardent, and resolute, the venerable Sela and his assembly, by realizing for themselves, with direct knowledge, here now entered upon and abided in the supreme goal of the holy life, for the sake of which clansmen rightly go forth from the home life into homelessness. They directly knew birth is destroyed. The holy life has been lived. What had to be done has been done. There is no more coming to any state of being. and the venerable Sela, together with his assembly, became arahants. ครั้งนั้น ท่านพระเสระ พร้อมทั้งบริษัท ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค อมผ้าเฉวียงบ่าข้างหนึ่งน้อมันชลี และได้กราบทูลด้วยคาถาว่า ข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้มีพระจักสุนับแต่วันที่ข้าพระองค์ทั้งหลาย ได้ถึงพระองค์เป็นสรณะ เป็นวันที่ 8 เช้านี้แล้วข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นผู้พระองค์ทรงฝึกแล้ว ในคำสั่งสอนของพระองค์โดยเจ็ดราตรี พระองค์เป็นพระพุทธเจ้า เป็นพระศาสดา เป็นมนุษย์ผู้ครอบงำมารทรงเป็นผู้ฉลาดในอนุสัย ทรงข้ามได้เองแล้ว ทรงยังหมู่สัตว์นี้ให้ข้ามได้ด้วย พระองค์ทรงก้าวล่วงอุปธิทั้งหลายแล้ว ทรง ทำลายอาสวะทั้งหลายแล้ว ไม่ทรงยึดมั่นเลย ทรงละภัยและความกลาดกลัวได้แล้ว ดุดดังราชสี ปริกสุสามร้อยรูปนี้ ยื่นพระนอมัญชลีอยู่ ข้า แต่ พระองค์ผู้มีความ เพียรขอได้ทรงโปรดเหยียดพระบาทออกเถิด ขอเชิญนาคทั้งหลาย ถวายบังคมพระศาสดาเถิด Then the venerable Sela, together with his assembly, went to the blessed one, having arranged his upper robe on one shoulder, extending his hands in reverential greetings towards the blessed one. He addressed him with these stanzas: Eight days have passed, all-seeing one, since we went to you for refuge in these seven nights, O blessed one, we have been tamed in your teaching. You are the Buddha, you are the teacher, you are the sage, the conqueror of Mara. Having cut off all evil tendencies, you have crossed and guided humanity across. You have surmounted all acquisitions. You have removed all the thorns you are a lion free from clinging. You have abandoned fear and dread. Here these three hundred bhikkhus stand with hands held out in adoration. O hero, extend your feet, and let these great beings worship the teacher.